จึงมาพยายามเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะทำเรื่อสนทนาธรรมกับพระมหานาคเนั้นรูจักมัน้เราจะเจอกันว่าในทางสุขทุกอย่างในทางสุขส่วนกส่วใหก็จเกี่ย้อกับในเรื่องของปัญญา ในภาควิปัสสนาครับงในภาควิปัสสนานั้นก็เป็นปัญญาครงสุดท้ายหรือว่าครงภาวนาระยะปัญญาแต่ว่าก่อนจี่จะถึงปัญญาครงสุดท้ายภาวนาระยะปัญญานั้นเราก็จำเป็นต้องมีสุตตะระยะปัญญากับจินตามระยะปัญญาก็เป็นเบื้องต้ ป็นศาสตร์ในเรื่องของปัญหาปัญญาเรื่องในธรรมชาติใช่แสดงกับแต่ตัวตัวอายมาตั้งแตต้นแต่วันพระแรกของการเข้าพรรษามาสมัครเป็นวันพระสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุตตะวิยปัญญาตัดสิงตะวิยปัญญาในภาควิปัสสนาเป็นเราต้องไปเราก็จะปฏิบัติ bebaskanlah corona corona itu corona taubat corona cinta orang Kalau kalian nama apa mereka tidak dapat ต่อไปในการกระจายของธรรมะพยานในวันนี้ ก็เลยนะครับนัจะทบทวนในเรื่องของธรรมะพยานในบางส่วนเพื่อาติโยมได้จดจำจดจำไปนำไปประกอบปฏิบัติต่อไปและในตอนสุดท้ายก็จะได้กล่าวถึง It's not really. w o จากเวลานั้นจะจบลงไปแล้วครับในเรื่องของปัญหาตัวอย่างนี้เป็นตัวสมาธิเองนำมาแสดงกับญาติโยมทั้งหลายในครั้งแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของบทนำเป็นเรื่องของอดีตชาติของทั้งพระเจ้าเวรกับยาอนันตกเกษตรโดยคนที่จำได้ เพื่อจากของควาสมันระหว่างพจะเจ้าวิกับหระมหานเสนาก็ช่วยพระมหานเสนาเป็นพระจารส่วนพระเจ้าวิมานนั้นเป็นสมเด็จอยจากการที่ได้อธิษานจิของสมเนอนและทั้าจารยก็ไดมาพบกันในาตนี้ 在内蒙古干了十几年的活，从内蒙古来到这个海南，这个内蒙古干的活，真的不得劲。海南这边的工资又高一点，然后朋友、兄弟、亲戚、同学、老乡。 จะทำจิตของตนเองน้อยตัวตนเองน้อยจะทำทางเองคือคนขยันไปคิดส่วนหน้าจานจะเป็นตัวกวาดวางวัดตัวกวาดเราจะทำให้ตนเองน้อยคนปัจจุบันเมื่อไรเห็นตนเองน้อยก็จะทำจิตให้นักตนเองก็เลยจะทำจิตสงบของอานุสงฆ์ของการกวาดการวัดนั้นขอให้เราเกิดมาในปัจจัยต่อไป ที่มีปัญญาสูงจนสามารถที่จะตอบปัญหาของตัวเองว่าไม่ได้ก็ทุกข์และเป็นเรื่องของการอธิษฐานจิตเรื่องของการอธิาจานจิตนั้นเป็นวัตถุอะไรมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สำหรับจิตใจแต่การจิตใจอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นความจริงที่มันมีทั้งประสงค์ทั้งความจริงทั้งความสุขใจวันหนึ่งวันใดสักวัน ก็จะทำจิตก็มีคเป็น้มีความเป็ไปได้นะครัจทำงานมากจากการทำจิตของทำงานน้อยจากการที่ทำจิตระอาจารย์ในพรเจ้าตนนี้แลราจจทำไมทำงานน้อนั้นแต่มาก็เป็นรจำเลยคือสถานมากากอาจะไม แล้วก็พระผู้ชายศพของพระอาจารย์ก็ไม่กลับมาก็เป็นเราไม่น่าจะเป็นคนเราปัญญามากเราปัญญามากเราก็สามารถจะประกอบปัญหาของประจำวันได้ก็พอได้เราเป็นสนจากธรรมสุดท้ายจิตเรามีความเป็นไปได้ในเรื่องของธรรมสุดท้ายจิตนี้ตัวอย่างอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของพระไตรสรณังเราควรจะจำได้

ในทางการพุทธธรามทางพุทธธรรมไม่กับเราเราตามไม่กับชั่วชีวิตเพราตะฉะนั้นธรรมะธรรมะนั้นเรากระทำลงสักครั้าคือทำลงถึงประสงค์สักครั้งธรรมะจะอธิษานจิตว่าในพระเจ้าพระสงมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สกุลกับพระองค์คือในางการสังเกตในทางการปฏิบัติ Thank you. จที่เราไก่เั้าใจที่เราไม่เข้าใจปัญหาเราวาเราต้องศึกษาในปฏิทินเพื่อส้างเราไ่ได้เป็นสมนักสายสำักที่เราทำีานแต่ปัญหามเข้าใจไม่เข้ใจไม่ทำให้คนก่อเก่าเป็นทุกข์ม่สบายแต่พุทเข้าสอนให้เราสะกดกับปฏิบัติค้อเปได้ไรนะ ในประเทศอื่นพระเจ้าได้ทำให้เธอเป็นเจ้าชายสิทธิภาพก็คือพระเจ้าพระเจ้านางวิเศษก็ทำให้เธอเป็นผู้มาผู้นั้นผู้มาได้เจ้าชายทรงชาติก็ทำให้เธอเป็นพระอนุเกิดแค่สามคนเกิดแค่สามคนกำลังไม่ได้รับการสนับสนุนกำลังกับประเทศใน

รู้จักกับรู้จักรู้มาก่อนแล้วว่าเราวันนั้นก็คือธรรมะเนี่ยเราก็จะจะเป็นจะทำของเราเป็นกำลังแรงที่ทำจิตกำลังที่ทำจิตเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเมื่อเราจะทำเราทำกุศลทำความดีแล้วดำเนินกันได้แล้วเราจะสามารถจะทำจิตมันอาจจะเป็นไปตามนั้นได้ 那么我们讲，它就是一个专业的，所以它不能通过การทำงานของนักวิชาการว่าความน่าจะถือสุด ร่างกายมันไม่ได้เข้าในขณะนี้พระศาสนาเราเรียกว่าตามโลกศาสนาพระเจ้าได้พยากรณ์ไว้ว่าพระศาสนาของเรานั้นจะเริ่มหน้าสงบเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมครับเมื่อสองพันสี่ร้อยกว่าปีแต่ว่าจำมาตัวคนเราจะทำในพุทธโลกไปไปเกิดเป็นเทวดาพอตายจากเทวดาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่ง राम को सपना का संतान पैसे चला जाएंगे कुछ लाख पैसे चला जाएंगे มาโดยพระเจ้าได้มาพระเจ้าเวลาคนที่ข้าพเจ้าจะมาเนี่ยแล้วก็คนที่เราเชื่อพระเจ้าจะเป็นเราที่การมีการเป็นเราที่พระเจ้าจะทำเราถ้าพระเจ้าจะออกไปเราจะเวลาเราจะไปชิมสมาเราจะมีความจะยากเลยเนี่ยขอให้ทำใจพระเจ้าว่าเราจะการที่จะเป็นเราจะเป็นเรา การะได้กับมือฟังเองมันมีตัวต่อไปื่อระดับจิตมีสูงก็มีตัวต่อไปจนจนถึงนรกส่วนความเป็นทุกขนะครับมาเกิดอีในสังสารวัฏนี้เป็นการทิ่การจิตที่ให้ผู้สุดไนตรงนั้นและก็เป็นเรื่องที่สอนเราประการในเรื่องของปัญหาสุดาเองร็เป็นเรื่องของปกติของผู้สอนไป ทีนี้เข้ามาในเรื่องของการสนทนาระหว่างพระเจ้าเองกับพระมหาเสสอนอะไรหรืสอนอะไรหรือเปล่าในครั้งแรกจำได้ไหมคุณโยมที่พระเจ้าเองถามพระมหาเสสอนเชื่ออะไรพระมหาเสสอนก็บอกว่าเชื่อพระเสสอนแต่ว่า นาก็แสนมันเป็นสินค้าสมมตินั่นเองธรรมนาก็แสนเป็นสินค้าสมมตินั่นเองพอบอกสมมติแล้วไม่มีมันก็แสนไม่มีปัจจุบันก็บอกว่าอัตมามันมาก็แสนนี้เราจ้างไม่ยอมประกอบก็ธรรมะก็บอกว่าแสนมันก็แสนแต่ธรรมะก็บอกว่าอัตมาก็แสนมันไม่มีต้องเจอสมมติเลย เราหันหน้าไปเป็นก็ถอนประจำไว้เลยว่าจุดลงได้เสด็จมาจำสำนักของอาตมานี่นะเข้ามาด้วยอะไรพระธรรมเองก็ตอบว่ามาด้วยราชรถตามมุสลิมก็ถามว่าสมัยจุดเป็นราชรถสมร้อยหรือสมแพรหรือและสมต่างๆทุกอย่าง 普段の言い方はこんなじゃない。隣の人のあれが違った、後の後と反応することをするために、全く相手に味わっていることを本命じゃない。それ以後先生、お茶を飲むことを考えていただく。お茶を飲むから、また、昨日話をするときに、最初の将来のことを何か、今年はうまい、冷蔵の味を。 ช่นเดียวกันส่วนแรกมาประกอบกับเขาก็คือคนแรกเชื่อว่าคนหน้าประเทศเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าตัวตนเป็นตนของหน้าประเทศจริงๆไม่มีมีแต่โลกกับนามเท่านั้นมีแต่โลกกับนามเท่านั้นดังนั้นในเรื่องของคนที่เราเรียกว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีหรือว่าที่ว่าเป็นคนตัวตนของเราก็ดีนะเป็นโดยสมมติจริง จะมองแต่ละเมเดแล้วไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราของตัวเราเหมือนเป็นตัวตนเราของเหมือนเป็นภาพรวมเหมือนกับกรที่เหมือนกับชีพโจรหลังกระแสจะมองแต่ละเม็ดแล้วไม่มีไม่มีเราถึงจะเราจะมองไม่เหมือนในจุดนี้ทำไมจะมองเหมือนเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตา พลังธรเป็นตัวเป็นตนไปเป็นทางปกติแล้วมันเป็นภาพนักตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนแต่เป็นเรื่องของเราเรายังไม่สามารถมองเข้าไปยังกระทรวงการมารถได้ประมาณแค่สมมติเลยแต่สมาธิเจ้าจักว่าโ่กคณะสัมมาโลกคณะสัมมา จำนวนนั้นเป็นที่สงบก็เป็นตัวเป้นเราเขาาไปพระยักษ้ตัวพราตรองมาจนสะอาดขณะตัวแปลว่าตรงตอนมันมันมันเป็นภาเรวมมันมันเป็นภาเรวมก็จะเห็นเป็นสัตว์เป็นบคคลแต่เมเราสามารถมองเข้าไปมันสามารถทไปแล้ว มันเป็นสัญญาความจำว่ามันเป็นกลมเป็นก้อนเป็นกลมเป็นก้อนแบบนี้เราก็เป็นสัตว์เป็นกลมเป็นก้อนแบบนี้เราก็เป็นบุคคลนี่ก็คือในบทสนทนาวันนี้สอนให้เราเข้าใจในเรื่องของความเป็นอนัตตา ธรรมฐาไม่ใช่ตังตนขอมใครใค่สนมายเรามองมันเป็นอัตตาเรามองมันเป็นกองเป็นก้อนคอกอนทางนี้เราก็สักกอกอนทางนี้เราก็มุคคลกองก้อนทางนี้เราก็เป็นตัวตนของเราคองกอนทางนี้เราก็เป็นตัวตนของเขาเัามองเมนเป็นข้าวโพดมันมองเหมืเป็นข้าวโพดแต่เราไม่ได้จริงแลม่มี ไม่มีสัตไม่มีบุคคไม่วตนขงวเาปรมัตเราต้วมมีเพีงแค่เราแค่นั้นเองนั่นคือบทสนทนาในสเราเ็นว่าในการพิจารณาทำเป็นความต่างๆนั้นเราก็พิจารณาอย่างไรขณนี้าพิจารณาว่าคณะสัญญามันมาปิดบังไว้จนเราจนทำให้ร

เป็นประจำแต่การสนทนาเวลาเกิดปัญญาแบบนี้เราต้องนำมาคิดนำมาพิจารณาคือมันในปัญญามันพิจารณากำลังมาเราก็นำมาโยนิโสมนสิการนำมาโยนิโสมนสิการถ้ามันคิดลงถ้ามันนำมาคิดนำมาคิดในใจมันแยกขาดออกไปเราก็ต้องเริ่มเริ่มการสนทนาของเราพิจารณาในความเป็นอนัตตา อันต่อมาเป็นบทสนทนาระหว่งพระเจ้าวิเวนกัายันนาเกษตรกับในเรื่งของนามโรคเร่องขงนามโรคนามโรคคืออะไรนามคือสภาพโรคธาตุโรครู้ว่าเห็นรูาได้นร่าได้กลิ่รู้่า้าได้มผัสอยู่ตรงนี้คอนาม

ร่างกายเช็คร่างกายนี้ ไม่อยากเดินผ่านน้ำผ่านลมผ่านไฟมันก็จะรู้มันเข้ามันไม่เกิดเป็นชนิดนี้ก็หมดใจกลางหมดตายแล้วมันก็ตัดสายเป็นน้ำมันก็ตัดสายน้ำมันก็ตัดสายลมไปก็ตัดสายไปตัดไปทั้งนี่ก็จะมีปัญหา ประเทศต่างๆประกอบกับการที่ผู้ดำเนินชีวิตน้อยลงสามสมุทรกายสามสมุทรกายเชื่อที่จะพอเวลาก็มาที่จำทุกคำนั้นนะครับที่แม่เราจะพอเวลาจะไม่กระทบไม่เจียมแต่ก็ไม่รู้จักจะพอเวลาแต่สามประการนี้แม่ชีวิตจะพอเวลา ใครจะรู้หรือไม่ก็ตามใครจะรู้หรือไม่ก็ตามในไตรลักษณ์นี้มันแก้ระบบพลังงานมีคนทางกายก็คือจิตมีคนทางกายก็คือจิตนั่นเองจิตจะอยู่ในจิตแล้วคนพาไปก็คือมือกับเราเราสองคนพาไปคือเรามือกับเราไม่คนพาไปมือกับเราไปเกิด ในสุดที่้องลดธรรมดาภ้าพาพาไปมักพาไปเกิดในสุดที่สองกับมนแรกากับเดาราจะให้คนพาไปก็จะห้คนาไปนี่คเรื่องของเรเรที่างกันถ้แม้่ที่ากับรจ้าอย ก็คิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะทำให้ญาติของสมาชิกเป็นปัญญาในบทสนทนาของพระเจ้าเองกับอนาคตเองของพระเจ้าช่วยให้ญาติเป็นปัญญาเป็นพระให้มากขึ้น Thank you. すげえ。